by'abahitanywe eh, n'ubwicanyi bwagiye baraba muri Kaise n'umugwi urejwe kuvugana kuri no kubabarira eh, uh, na severe bamwe bati byoshingurwa neza abandi nabo bati byobikwa turaza gushika kuri uwo mutumba w'amasasu abantu cumi na batanu nibo bahitanywe n'amasanganya yo mu mabarabara mu ntara ya ngozi mu kwezi kwa mukakaro guheze konyene ikibituma muraza kucumva nayo abanyagihugu bakuwe mu byabo n'imyuzurira y'amazi y'imvura muri quartier uwinterekwa muri zone gihosha ngo bugarijwe n'ubukene bw'amazi hamwe n'ibifungurwa mu kanya ni nkuru imwe ukwayo Eric Uwimana ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma sangwa muri sanze kuri radio tongere tubahe ikaze hano makuru tuhere mu gisata c'amagara y'abantu bamwe mu batowe ko umugera wa korona cyo kimwe n'imiryango yabo ngo akenshi barakumirwa mu kibano bivugwa n'umwe mu bipimishije agatogwa ko uwo mugera ariko ubu akaba yarakize uwo mukenyezi hagahanura buri muntu wese yaba ugaragaza ibimenyetso bya Corona akayaba ku buryo rero iminsi ya mbere sinayimenye narayimaranye igihe kinini rero gushikaho ndemba ndaja kwa muganga hamwe hamwe banyakiriye nk'ushaka kwivuza iyo ngwara barampa imiti ariko iyo miti ntiyakoze gushika aho ndemba cane rero je nije nigiriye jewe nyene maze kuja kwa muganga ubugira gatatu nca ngenda nsaba um-, umuganga yoba akora mu bijyanye na coronavirus nagiye jewe nshaka yuko bampima iyo ngwara irisekeza ntiryari bwatangure byari bigoye ko umuntu yipimisha nk'uko abandanya bivuga abagwaye umugera wa corona ngo akenshi barakumirirwa haba mu kibano canke ahandi hariho n'abaza kundaba bakeya cyane nk'abo mu muryango nyine hafi mugabo abandi nk'ababanyi benshi ntibashoboye n'ukuri kuturaba hariho n'ubutasubira gutelefona inshuti zishika mbere ukajya wumva abwiye nk'umuntu ngo n'uwo byumva ko namutelefone ngo noba ngo wowe irashobora guca mu rutsinga rw'itelefone cyangwa mu muyaga ingira bagize ubwoba biyumvira ati ujya ko yamaze kuja hariya ntazogaruka ahubwo ujya ngo aranurujanye n'inyuma yaho ntahiye hariho abantu benshi mbona yuko umenga baracatinya ku bw'uwo twahisemo kwita jacqueline ngo ikumirwa ntiriraba uwatowe ko mugera gusa n'umuryango wiwe uraheze ugashikirwa nko mu murugo? kuko baba bazi ati uri mu bitaro baba bazi ko umuryango hashobora kuba harimo abagwaye barabona zijya modoka zigiyeyo baca bahahura ntibasubira kuhaja ntibasubira kubaza ati mbega bimeze gute ego nibyo biragoye yuko umuntu yoca ahisukira kuko ashobora nawe guhura n'uwo mugera mugabo yofuma telefone akabaza ati mbega mumeze gute mba umuntu yobafasha iki aho umuntu ari iyo agwaye abashaka umutera kamo umusuhuza akamushyigikira mugabo n'ukuri benshi ni telefone yabongira inimero baca baba barayibagiye sinzi ko batayifuza uwo mukenyezi agahanura barundi kugira umutima wo kuba hagufi y'abagwaye kuko kubwiwe kamisuhuko kararemesha uwugwaye Ezekiel ndi kumwe nayo tubananye nano makuru ubukene bw'amazi n’ibifungo ni bimwe mu bibazo abanyagihugu bahuye n'imyuzurire yo muri quartier w'intere kwa muri zone gihosha hano mu gisagara ca Bujumbura bashikirije mu stanteri wa commune Ntahangwa yabagendeye ku muhinga makuru uyu wa kane abo banyagihugu bakavuga ko amahema babamo ashaje bagasaba kuvanwa no muri ico kibanza Ernest Niyonzima harongoye komine ntangwa akaba yabayemereye ko ibibazo bamutuye azobishikiriza abamukurira Jean Marie Mayonga bashikiriza ibibazo bibahanze musitanteri mushasha wa komine ntahangwa abanyagihugu bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe aho indwara zo ku rukoba zatanguye kubafata nayo amahema babamwo akaba ngo amaze gusaza duheruka ikintu cy'ifashanyo muri uku kwa kabiri murabona aya mahema yaratobaguritse abantu baheze bagwara ku rukoba twaragiye mu biro kwa dezone turadepozayo ikete ariko twakuyeyo inyinshi idashimishije batubwiye ngo turindirire ngaha mu mahema igikuru cyatujyanye ku muhuza twashaka ukuntu boduke gukemurira ikibazo cyacu kugira ngo dushobore kuva muri buno buzima indwara zabaye nyinshi abanyagihugu bagasaba musitanteri wa komine ntangwa kubafasha muri izo ngorane barimwo kugira babakure muri ico kibanza na cyane cyane kuba muri ayo mahema tubasabe banyakubahwa muraba ukuntu mudukura ngaha turamerewe nabi ingorane dufite zirarengeje nk'imvura niyagwa tuja hehe uko tubasavye n'ukuri musitanteri wacu mushasha wumva ko gutaka kwacu n'ubundi twebwe nico kibazo dufise nyamukuru cyo kuva ngaha dusubira mu buzima busanzwe nk'abandi n'umukuru wa quartier ntahakana ko abanyagihugu arongoye babayeho mu buzima butoroshe kakamo rero bariko baratera byukuri kuri nk'abavyeyi kumva ikibazo cy'amazi n’ibyo va mu kwa gatatu nta mazi basubiye guhabwa ari amaze kuduza ibihome by'inzu kuko babona ko byukuri aya mahema yabarengeye yabarambiye abo rero bakavuga ko eh, leta nkozi kandi imvyeyi yobaronsa amabati Ernest Niyonzima mustanteri mushasha wa komini Ntahangwa akaba akaba yabemereye ko ibi bibazo bamutuye agiye kubishikiriza abamukurira mu ntwaro icyo ndabemereye ngiye gushikiriza vuba ku badukuriye ku babyeyi bacu kuko ari leta mbyeyi leta nkozi abantu bafise ibigega chef de quartier azotwandikire ayo mazu adasakaye hanyuma natwe tuzoduheze turabe ko tubishikiriza ku mubyeyi wacu umukuru w'igisagara cyacu cya Bujumbura nawe kumbure ndazi iki kibazo arakizi neza gose abanyagihugu bo ngaho ku intere kwa bahuye n'imyuzurira bakaba baherutse kwitura umu muhuza aho mu mubonano yabahaye yabemereye yuko bosubira konana nawe ku munsi wa gatatu mu ndwi iza isanganiro inama isumba ingimba tubananye nano makuru kurihishwa amatagisi n'amakori by'umurengera n'abajejwe intwaro gusabwa ibiturire eh, muri komine Kayanza mu minsi iheze ni bimengo mu byatumye urudandazwa muri iyo komine rudatera imbere bikaba byashyikirijwe n'abadandaza bo muri iyo komine hari mu nama y'abahuje na buramatari w'intara ya kayanza ku kuri uyu wa kane buramatari wa kayanza remi hayo akaba yahumurije abo badandaza ko igihe cyo gutanga ibiturire no gutotezwa cyarangiye patrick nsengiyumva inama yahuje abo badandaza na buramatari w'intara ya kabaye akajya kuri bo ko gushikiriza bimwe mu bibazo byatumye urudandaza muri iyo ntara rusubira inyuma bakaba baradomye urutoke ku bajejwe intwaro muri komine kayanza bagiye barabaka ibiturira ahandi naho bakabadugiriza akamatagisi n'amakori batagishijwe inama ikindi abo badandaza bashikirije buramatari w'intara ya ngo ni uko rimwe rimwe iyo bashora ibidandazwa byabo mu yandi makomine bafatwa nk'abakora urudandaza rwa magendo hama bakaka ivyo bidandazwa abadandaza bo muri komine kayanza bakavuga ko izo ngorane arizo zatumye ndetse n'abadandaza bamwe bamwe bimukira gukora gukorera urudandaza rwabo mu zindi ntara ikindi abo badandaza bo mu kayanza bashikirije cyatumye urudandaza rwabo rusubira inyuma ngo ni imigenderanire n'igihugu kibanye cy'u rwanda itakifashe neza kugarukana imitahe yabo mu Kayanza gutyo ngo bateze imbere intara bavukamwo Remi Kishaha yarongoye intara ya Kayanza akaba yabwiye abo badandaza bo mu Kayanza ko ari abagwiza bo mu gihugu cya Kenya bagiye vuba kuzana imitahe yabo gukorera mu Kayanza akabasaba kwitegura gukorana nabo kugira ngo bateze imbere intara ya Kayanza Kayanza Patrick Nsengiyumva ku Isanganiro tuve ngaho mu bijanye n'ubudandaji mu ntara ya Kayanza tuje mu bumanuko bw'igihugu mu gisata c'ibidukikije hagiye gutegwa ibiti ku musozi wa Inanzegwe ubwaburi ntara ya Makamba na Bururi bikaba byashirijwe kuri uyu wa kane nyuma yaho abo buramatari bizo ntara zibiri bahashitse kugira batorera umuti kibazo c'umuriro wari wadutse mu iryo shamba cimeza amararo n'izindi nyubako basanze yo bakaba basavye banyenevyo kubibomora Jerome Hakizimana niba twari mutumba wa inanze cyangwa uritwara abaza abatwara uwo mutumba wa inanzegwe ahasanzwe hari iryo shyamba rikingiye ryari ryagorobeje rirasha mu ijoro ryo kuri ubu wa gatatu buramatari w'intara ya bururi koronere bandenza amaso leonidas yamesheje ko wubwiwe yasanze hariho abariko barimukirayo hari abantu usanze bariko barimukiraho namwebwe mutazi abongera ngo nimwebwe mwatanze ni ibintu biteye ubwoba niyo twaza turereka abantu bakagenda bakihagira amatongo ya leta hariho n'abasuma bazogendayo n'abagizi ba nabi bakaza bakabiba aho uwo muriro wandurutse hakaba hatamenyekanye kuko baba bo ku ruhande rwa bururi canke makamba babitana ko nk'uko urongoye ikigo BPE makamba Joseph niyo ngaba bivuga abo barongoye izo ntara zigaburwa n'uwo musozi bakaba bafashe ingingo ko abo bahihagiye bavayo maguru masha Françoise ngo zirazana ni ukuvuga yuko bajya bose bari hari inyuma ntibafise uburenganzira bwo kubayo bati ni byiza gutunga inka ariko hubahirijwe ibidukikije inka turazifise turakunda amata mugabo izo nyama nina zironka ibidukikije biriko birapfa ntaco nzoba ndiko ndakora rero nitwige kororera mu nzu Jerome Hakizimana ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani dusubire mu buraruko bw'igihugu abantu cumi na batanu nibo bitavye imana mu ntara ya ngozi mu kwezi kw'indwi guheze bahitanywe n'amasanganya yo mw'ibarabara nk'uko bivugwa n'abarongo y'igipolisi muri iyo ntara imvongo harimo umuvuduko kutamenya amategeko y'ibarabara hamwe kandi n'ayategwa n'ibimenyetso byo ku mabarabara bitagihari Apollinaire Muzagara nk'uko bivugwa na claude nkezabahizi arongoye rotary club ngozi wa kuri iryo barabara rikuru rigira gatandatu ku ruhande rw'intara ya ngozi wamasanganye yo mu mw'ibarabara na sibu abajeje intwaro n'igipolisi aho ingozi barumvikanye basanga mu bitera umutekano muke muri ico gisagara ca ngozi no mu micungararo yaho ayo masanganyo arimwo ngo mu bibanza bihuriramo abantu benshi nta budunduri buhari canke ivyapa bivyerekana ngo naho buri naho nyene ntibubona b'ibyo byapa byarafuditse ahatari hake bagatanga akarorero k'aho bita mu rukeco ku ryamivo ku iferemi mu gashikanwa n'ahandi mu nama buramatari aheruka kugirisha abarongoye ubuzi ingozi komiseri arongoye igipolisi mu buraruko gahitira felix yamenyesheje ko abantu cumi na batanu aribo bahitanywe n'ayo masanganya mu kwezi kw'indwi gusa muri bo batandatu akaba bahitanywe n'amapikipiki ivyo vyatumye rotary club itanguza kuri uyu wa gatanu gusiga irangi utudunduri dutandatu turi ingozi ku ibarabara rikuru rya kaburimbo no gusiga ahazoca abamaguru iruhande y'utwo tudunduri utubonwe n'abagendesha ivyuma Claude Nkezabahizi arirongoye ingozi akamenyesha ko hazoca hakurikira gushyira ibyapa byerekana utwo tudunduri no kutwubaka aho dukenewe hose ingozi ibishimwa na Joseph Martin Bucumi musitanteri wa komine Ngozi hamwe na Patience Nkejimana aserukira ishirahamwe namwe atarabuge unguruza abantu n'ibintu muri iyo ntara ingozi ponari muzagara hadiyo isanganiro abafise amasitasiyo bo mu ntara zo hagati bafise amakenga ko ikigo kigenzura iby'akanovera BBN kitagenzura uko bikwiye ububiko bw'igitorongo ngo rya hari igihe basanga baronse ibidakwiye hakaba hari kuri uyu wa kane igitega mu ruganda rwabahuje n'ikigo gicungera iby'amazi amasoko ndangaguvu n'ubutare eh, n'agataka n'abajejwe intwaro kugira barabire hamwe iby'isoko ry'igitoro n'ingene bidandazwa mu kigo BBN ho bamenyesha ko isuzumwa ry'ububiko bw'ibitoro barikora buri mwaka Arthur Kavabushi mudutunge ikagorane kavuye ku kibazo ubuhinga. ntabivutse muntango ntango zano makuru abanyagihugu bo ku mutumba masasu ni muri komine eh, giheta intara gitega ntibahuriza kucokozwa ibisigarira by'abahitanywe n'ubwicanyi muri komine ubu biriko birazugwa bamwe bakabona ko byoshingurwa na iteka mu gihe abandi babona ko bikwiye kubikwa Aloise batungwa nayo ajejwe amatoza mu mugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi akavuga ko gushika ubu amategeko ata amategeko ategekanya ko bica bishingurwa ariko ivyo ngo bikaba binyuranye nico abanyagihugu benshi e, bifuza kandi basavye uwo mugwi Inkuru nayo dushikiriye muri uyu mwanya gufungwa imyaka iri hagati y'itanu na cumi n'indishyi y'akababaro y'umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana ane kuri umwe umwe nicyo gihano sentare imanza ya y'amakamba yakatiye abantu cumi na batatu muri cumi na batandatu bari bashengejwe na parike nkuru ikukira yo sentare ku byaha by'ubwicanyi no kwambura abantu ku nguvu abo bose eh, bagiriye nicaha rero cyo kwambura abantu ku nguvu gusa batatu bavuga muri iyo dosiye nabo bakaba barambiswe izera mudutunge ku makuru hatashoboye kuboneka kubera ikibazo kijanye n'ubuhinga tukaza kuyagaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma akaba ari na hano duce turangiriza ano makuru dushimire mwebwe mwese mariko mudutega abiri